La voix c'est la voix populaire, mais une voix de mobilisation populaire justement. Comment euh, Bidea herritar mobilizazioa da. Jendea politikaren lagun egin eta erakutsi egunero bizi dutena politika dela. Euh, dans l'avenir en commun le programme autour duquel se sont portés déjà presque 15000 électeurs dans cette Boska ere muontan prezidentzialetan 15000 boz eskuratu dituen programarekin baziren atera bideak eta harro gira aldiz frogatu baitugu gure ideietakoa ezten presidente batekin ere bagenituela atera bideak proposatzeko problème Militanteak kontsultatu behar ditugu orain eta espero dut bigarren itzuliko hautagaiek ez dutela garaipen gehiegiriko jukatuko izan den euh, abstentzioa ikusirik. Euh, bigarren itzuliari begira badakigu Alderdi Sozialista eta Ezkerrak ez dutela bat egiten. Déjà avec les Parti socialiste et par